97 թվականին կնքվեց պայմանագիր բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության եւ ԼՂ առողջապահության միջև տուբերկուլոզով պայքարի վերաբերյալ։ 97 թվականին վերանորոգվեց գործող շենքը, կառուցվեց մուֆելային վառարանը եւ 99 թվականին շահագործման է հանձնվել նորակառույց շենքը ստացոնար բաժանմունքի համար։ Ընդհանրապես կազմակերպության կողմից կատարվել է շատ մեծ աշխատանք տուբերկուլոզի պայքարի վերաբերյալ, կազմակերպել են տրեյնինգներ ռազմակազմի համար հիմնակին տրամադրվել են տրանսպորտային միջոցներ, բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությամբ, որ օգնությունը կատարվում է բավականին բարձր մակարդակով։ Հիվանդները անխափան ապահովված են դեղամիջոցներով եւ գործում է լաբորատոր բաժանմունքը ելի կազմակերպության կողմից տրամադրված անալիզատորների միջոցներով։ Այսօր շահագործման է հանձնվում ստացոնար բաժանմունքի շենքը, որի վերանորոգումը սկսվել է հոկտեմբեր ամսին 2016 թվականին գազագերբության միջոցներով եւ մասնակի պետական միջոցներով։ Ես իմ երախտիկի խոսքս եմ ուղում գազագերբությանը մեր երկար տարիների համագործակցելու համար եւ համոզված եմ, որ այս համագործակցությունը կգրի շարունակական բնույթ եւ այսօր նախարարության կողմից ուզում եմ հանձնել կազմակերպության ներկայացուցիչին շնորհակալագիր այսքան երկարատև եւ արդյունավետ համագործակցության համար։ Ծրագիրը սկսել է իրականացնել 1997 թվականից պայքար խաղարախտի դեմ ծրագրով։ Այս շենքը կառուցել են 2000 թվին եւ մինչեւ անցած տարի 16 թվը բուժում են ԲԿ պլյուս բացի փոխավարակիչ հիվանդները բուժում այստեղ է կատարվում։ 16 թվին հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսում վերանորոգեցին բաժանմունքը, որը վերակառուցվեց 3 բաժանմունքի, դիագնոստիկ բաժանմունք, դեղակայուն հիվանդների համար եւ վարակիչ հիվանդների համար ամեն մի բաժանում առանձնացված է, ունի իրենց ուտրամանուշակագույն ճարակակներով դեզինֆեկցիոն ապարատները, օդափոխիչ է օդամղիչ հարմարանքներով, հսանհանգույցներով, Կարծում եմ, որ հիվանդները բուժելու համար այստեղ լրիվությամբ համապատասխանում է բոլոր նորմաներով եւ հիվանդները իրենց լիարժեք բուժումից հետո կապակցվում են ավելի շուտ եւ իրենց միշտ շնորհակալական խոսքով ասեն եւ բժիշկներին, եւ բժիշկների առանձնամանի ֆրանսիական կազմակերպությանը։ Հակապալարական դիսպանսերի բուժաշխատողների կողմից խորին շնորհակալություն ենք հայտնում բժիշկների առանձնամանի ֆրանսիական կազմակերպությանը, աջակցության համար, առողջապահության նախարարության աջակցության համար։ Հույսով ենք, որ մեր քույրերը ավելի ճանաչաբար կաշխատեն եւ հիվանդների համար եւ ընդհանուր աշխատանքի համար։ 2000 թվականին կառուցվել էր այս շենքը, նոր բաժանմունքը, եւ ելնելով վարակի տարածման տեսանկյունից, անվտանգության տեսանկյունից որոշվեց վերանորոգել այս բաժանմունքը 2016 թվականի հոկտեմբերից մինչեւ դեկտեմբեր ամիսը վերանորոգվեց ուրեմն բաժանմունքը, վերակառուցվել են 3 առանձին բաժանմունքներ, 2 հատներական պոզիտիվ բաժանմունքներ են ձևորակական եւ դիագնոստիկ։ Յուրաքանչյուր բաժանմունքը ունի իր մուտքը առանձնացված։ Բաժանմունքներում տեղադրված ստեղծված է վենտիլյացիոն համակարգ, որը որ նպաստում է վարակի տարածման կանխմանը։ Եվ վերջին սերնդի տեղադրված են նույնպես ուլտրամանուշակագույն լամփեր միջանցերում եւ մանիպուլյացիոն սենյակում, որը նույնպես նպաստում է վարակի կանխմանը, տարածման կանխմանը։ Դրանով իսկ ապահովում է ավելի անվտանգ աշխատանք ուժ պերսոնալի համակարգի շփումը հիվանդների հետ։ Եվ ապահովում են միաժամանակ որակյալ բուժում կարողանում են մատուցել հիվանդներին անվտանգ որակյալ ուզում։ Հաշվի առնելով, որ այս հիվանդությունը երկարատև բուժման տարիք ունի մոտավորապես 1-ից 2 տարի։ Հնարավորինս մենք ձմեռվա պայմաններում կատարեցինք վերանորոգման աշխատանքները եւ արդյունքները դուք տեսնում եք ինքներդ։ Նախարարությունը նույնպես մեզ աջակցեց եւ իրանք են բավարարված կատարված աշխատանքով։ Մենք աշխատել ենք ապահով հիվանդանոցում անհրաժեշտ ժամանակակից սահմանավորումները անվտանգության, վարակի վերահսկման տեսակետով մենք փորձել ենք տեղավորվել եղած ասենք բյուջեյով եւ ապահովել ստանալ ժամանակակից հնարավորինս անվտանգ աշխատանքային պայմաններ։ Աջակցություն ցույց տալիս ենք փոքր տուբերկուլոզ բաժանմունքին եւ հնարավոր է նաեւ հետագայում մեր աշխատանքը դժվարացնել անհրաժեշտ դեպքում շատ հնարավոր է որպես աջակցություն ստանալ։ Դա արդեն կորոշվի իհարկե ղեկավարի հետ քննարկումներից հետ հետո մեկնատեսական մասի ղեկավարի քննարկումներից հետո եւ արդեն բարձ կլինի հետագա մեր անելիքները Նոր վերանորոգված շենքը մեզ կտա այն պայմանները, որ մեր նոր հայտնաբերված հիվանդները կկարողանան լիարժեք բուժում ստանալ մեր երկրում այսօր մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները բուժելու հիվանդների դոց ծրագրով ու միջազգային ստանդարտներով, որը իրականացվում է ամբողջ աշխարհում։ Մեր հիվանդները 6 ամսից մինչև 24 ամիս երկարատև բուժում են ստանում ու դա շատ դժվար է հիվանդի համար, որը կտրվում է իր առօրյա աշխատանքից, իր ընտանիքից ու երկարատև բուժում արտանում մեր հիմնարկում։ Նոր վերակառուցված շենքը կնպաստի, որ մեր հիվանդների ստեղից ուրիշ տեղ չեն գնա բուժվելու համար ու կարողանան մոտիկ իրենց ընտանիքների ստանան բուժում։ Պետության կողմից պետպատվիրի շրջանակներում բոլոր հիվանդները կարողանում են ստանալ լիարժեք անվճար բուժում, չնայած իրանց գրանցումից։ Մենակ մեր վատ պայմանները նպաստում էր նախորդ տարիներին, որ մեկ-մեկ մեր հիվանդները գնում են ուրիշտեղ, ու դա իրանց համար մի քիչ շատ էր դժվար, թե ֆինանսական առումով, թե ուրիշ հարցում։ Դեռ մենք ստանում ենք Աբովյանից ստացի դրա սենյակից, որը մեզ սպասարկում է արդեն երկար տարիներ բոլոր տեղորայքով առաջի շարքի ու լաբորատոր պարագաներով ու այդ բասի կողմից մենք ստանում ենք միջով հիմա դեղորայք, դեղորայքական ձևերի համար որի բուժումը էլի երկարաձև է ու դեղու բազմադեղորայքական ձևերով հիվանդներ էլ ունենք, այդ հիվանդներն էլ են ունեցել շնորհիվ բասի կազմակերպությանը ստանան երկարատև երկու տարվա բուժում մենք ունենք այսօրվա լավ արդյունքներ, որ իրաց ապաշնվեն։ Thank you. զբաղվում ենք յոդի հագեցվածության հետազոտությամբ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Ինչպես կայացավ ձեր հանդիպումը Արցախի նախարարի հետ, ինչ ստորագրվեց, ինչ է պարունակում, ինչ է նշանակում, մի քիչ մանրամասներ։ Քանի որ բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդիսանում են յոդի էնդեմիկ զոնա, մենք փորձելով հետազոտել յոդի խնդիրը, նախ եւ առաջ եկել ենք նախարարի մոտ թույլտվություն ստանալու, որպեսզի կատարենք այդ այդպիսի հետազոտություն։ Նախարարը մեզ առաջնորդելով բոլոր պայմանները մեզ տրամադրեց հետազոտության կատարելու համար, քանի որ իոդը հանդիսանում է վանաձև գեղձի հիվանդության պատճառներից մեկը, փորձում ենք հիմա հետազոտել իոդի հագեցվածությունը Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Արդյունքները ունենալուց հետո մոտ 3-4 ամիս հետո կունենանք պատասխանները եւ բոլոր հարցերին կարող ենք պատասխանել։